Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում Ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Եթերում մայրաքաղաք հաղորդաշարն է ստուդիայում Ծովինար Գրիգորյանը։ աչափնակ թղամասում բազում խնդիրներ կան։ Դրանցից մեկն աղբահանության ոչ պատշաճ կազմակերպումներ։ Բնակիչներին սակայն ավելի շատ անհանգստացնում էր թղամասում գտնվող մայրաքաղաքի կենտրոնական աղբանոցի հակասանիտարական վիճակը եւ դրանից բխող բացասական հետևանքները աչափնյակի համար։ Թղային կոմիտեի նախագահ Արեն Բալայանի հավաստմամբ հարցը կարգավորված է, չնայած երբեմն աղբը ուշ են տեղափոխում։ Բնակիչներն ըմբռնում են, որ դա պայմանավորված է տեղահանվածների հաշվին Ստեփանակերտի բնակչությանը զգալի աճով, եւ Սանմակրում կազմակերպության հնարավորությունները չեն ներում գործը միշտ ժամանակին անել տեղահանվածները աչափնակում են հաստատվել։ Արեմբալայանը հետևյալ թվական տվյալներն է բերում՝ մոտ 35 ընտանիք 60 մարդով։ Կան ընտանիքներ ցավոք սրտի, որ երկու հոգով միայնակ նույնիսկ կան միայնակ մարդիկ, ովքեր եկել են, բայց կան նաև բազմաերեխա տարանտանիքներ, որոնք հադրուտից տեղափոխվել են, վարձով են մնում, Կան տներ, որոնք դեռևս զբաղեցված չեն, պիտի նորոգվեն, որպեսի տեղահանվածները հնարավորություն ունենան բնակվելու մեզ մոտ հիմնականում կիսակառույցներ են, սկսել են պատերազմի պատճառով ընդհատվել է եւ այն տները, որոնցում հնարավոր է բնակչություն տեղավորել անպայման պետությունն է օգնում եւ իրենք իրենց հիմնականում բարեկամներին են հյուրընկալել։ Տեղահանված երեխաները սովորում են Աչափնյակի դպրոցում։ Կրթօջախի նախադպրոցական խմբում ընդգրկված են ոչ միայն 5-ից 6 տարեկանները, այլև որպես բացառություն ավելի ցածր տարիքի մանուկները։ Թաղամասի որոշ ծնողներ նախընտրում են երեխաներին դպրոց կամ մանկապարտեզ տանել Ստեփանակերտում։ Չնայած Աչափնյակը եւս Ստեփանակերտ է համարվում, այդուհանդերձ մեր մտքում եւ խոսքում միմյանցից առանձնացնում ենք։ Այդպիսիներից եմ նաեւ ես, Քանի որ ճանապարհ անտանելի է վերևի թաղամասից ներքև տանելու համար նախընտրում եմ ավելի շուտ հասնում եմ 10-րդ դպրոցը քան աչափնյակի դպրոց։ Վերևի թաղամասը կարելի ասած 1% է զբաղեցնում քաղաք տեղափոխողները իսկ ներքևի նոր թաղամասը վերևինը հինաչափնյակը այո հինաչափնյակը ուրեմն հիմնականում ծնողները քաղաքում են աշխատում նրա համար հարմար է միանգամից։ Եթե ճանապարհները բարեկարգ լինեին, ապա եւ տրանսպորտը պետք է ստաբիլ աշխատի։ Առանց դրա հնարավոր չլինի։ Նույնիսկ հետ գնալ առավոտյան կարող են իջնել դպրոց, բայց դպրոցից հետ գալու համար երթողայինը հետ չի գալիս։ Եվ նույնիսկ վերևի թաղամասերով ամենաշատ բողոքները հենց դրա վերաբերում, որ վերևի թաղամասերով չի շրջում, այլ վերևի խանութի հատվածից ձախ թեփում է դեպի նոր աչափնյակ։ Պարոն Բալայան, աչափնյակում մշտական բնակվողների թիվը ինչքան է։ Կան բնակիչներ, ովքեր տները օգտագործում են ընդամենը որպես ամառանոց կամ տնամերձն են մշակում, նրանք մշտապես չեն բնակվում աչափնյակում։ Փոփոխական է սեզոնային է կան որ ամառը գալիս են աչափնյակում ապրելու ձմռանամիսներին տեղափոխում են քաղաք կան որ Աչափնյակում գրանցված են, բայց ուրիշ տեղ են ապրում։ Ընդհանուր առմամբ քանի բնակիչ կա։ Ցուցակով մոտ 320 մարդ է, բայց համարյա կրկնակի են ապրում հիմա։ Աչափնյակը մասամբ գյուղ է, բնակչության ո՞ր մասն է զբաղվում անասնապահությամբ։ Քանի ընտանիք մոտավորապես։ Դա ճիշտն ասած մի քիչ հարաբերական հարց է, քանի որ անասնապահությամբ, եթե հաշվենք թռչնաբուծությամբ համարյա բոլորը, թռչնաբուծությունը չհաշվենք։ Խոզաբուծությամբ զբաղվում են խոշոր եղջյուրավորներն են քիչ, ընդամենը 4-5 ընտանիք է, որ լուրջ զբաղվում է, բայց կան գից ֆերմաններ, որտեղ մեր բնակիչները չեն, բայց էլի խոշոր եղջյուրավորներն են։ Մանր եղջյուրավորները էլի հաշված մի քանի ընտանիք ունեն, 3-4 ընտանիք։ Ջերմատուն ներկայումս մոտ 20 ընտանիք ունի եւ մոտ 20 դիմումատու կա, որ ցանկանում է ունենալ ջերմատուն, սակայն տարածքի խնդիր ունի եւ խնդիր ունի գյուղ նախարարության հետ ֆինանսավորման հետ կապված կարծես թե որ եթե հատկացումները լինի անպայման կկառուցեն ջերմատներ։ Տարիներ առաջ քաղաքապետարանը որոշում ընդունեց, որ քաղաքում պիտի արգելվի անասուն պահելը։ Գուցե պատճառներից մեկը դա էր, հետագայում բացառություն արեցին։ Աչափնյակում եւ հին Արմենավանում թույլատրեցին, բայց այն բնակիչները, ովքեր արդեն ստիպված էին վաճառել անասունը, այլևս ցանկություն չունեին նորից զբաղվելու անասնապահությամբ նույնիսկ բողոքներ կային թե քաղաքի ինչու են անասուններ պահում, բայց արոտավայրերն են քիչ դրա համար բնակչությունը չի ուզում այլևս պահի, բայց մենք տեսանք, որ անասունները կրճատելով եւ կատնամթերքը կրկնակի թանկացավ եւ մսամթերքը կրկնակի թանկացավ, այդ նույն բողոքողները հիմա երկու անգամ թանկ միս են առնում։ Եթե արոտավայրերը քիչ են, ինչպես են ընտրել աչափնյակը անասնաֆերմա կառուցելու համար, անասուններ պահելու համար, նրանք որտեղ են արածեցնում անասունները։ Նախկինում այսքան մեծ մակերեսով սեփականաշնորհումներ չի եղել եւ ազատ տարածքներ շատ ենք ունեցել։ Հիմա բոլորը սեփականաշնորհված է եւ նույնիսկ տնամերներ են տրամադրում արդեն բավականին հեռավորության վրա ծայրամասերում անմաչելի տարածքներում փոխհատկացումներ կառուցապատման համար այո կառուցապատվում է եւ գրավիչ է մարդիկ դեռևս ուզում են փողամաս գնել եւ գնում են եւ հսկայական ծախսեր են անում նույնիսկ հետ պատերազմյան շրջաններում հիմա Կիսակառույց տները, քանի որ անորոշություն է, պատերազմից հետո փորձում են պատասխանը աշնարությունը շարունակել։ Բոլորի պատասխանը նույնն է այդ կիսակառույցների։ Եթե պետությունը հատկացումներ թեկուզ վարկային միջոցներով ապահովի անպայման կսարքեն, քանի որ դրանց մեծ մասը վարձով են ապրում եւ ուզում են տեղափոխվել նոր բնակարանը իրենց նոր տունը, բայց սեփական միջոցներ կամ սեփական ուժերով կառուցելս մի քիչ դժվարանում։ Երբ սկսել են շինարարությունը, ինչի վրա են հույս դրել տրամադրվել է։ Վարկ տրամադրվել։ Միջև պատերազմը վարկ տրամադրվել է։ Հիմա սպասում են լրացուցիչ խմբականակ, ասեմ, թե ինչպես ասեմ։ Առաջին փուլը տրամադրված է եւ նրանք կառուցել են։ Հիմա պետք է գան ստուգեն համապատասխան գումարին աշխատանք կատարվել է թե չէ, երկրորդ փուլը տրամադրեն։ Հիմա կարծես թե այդ գործընթացը չի շարունակվում։ Հիմա նաեւ Ստեփանակերտի բնակիչները կարող են են օգտվել մինչև 5 միլիոն տրամադրվող անհատույց սոցիալական այդ ծրագրից։ Չկան աչափնյակով։ Բոլորը դիմել են, դեռ ոչ ոք չի ստացել։ Հերթագրվել են փաստաթղթերը ներկայացրել են, որ նախկինում հիպոթեկային վարկերի միջոցով 40-50%-ը կառուցել են, հիմա կանգնած է այդ գործընթացը կարծես թե Մինչև սեպտեմբերի կեսն էի նրանց հույսը, որ սեպտեմբերի կեսից պետք է ուտրվեն, բայց էլի չեն։ Այդ օգնությունը հատկացվեր։ Բայց հիմա էլ չեն շարունակում, կարծես թե կաղնած է այդ կիսակառույց տների, բայց կան որ նոր հողամասեր են գնում, հատկապես տեղահանված բնակիչները եւ հիմքեր են փորում տուն կառուցելու համար։ Քանի տեղահանված է հողամաս գնել կառուցապատման նպատակով։ Մոտ 30 հոգի արդեն աչափնյակ թաղամասում տեղահանված հողամաս գնել են տուն կառուցելու նպատակով։ Տողից կան կան հադրուտի տարբեր շրջաններից, ավետարանոց։ Հադրուտի տարբեր գյուղերից։ Ինչով են զբաղվում Աչափնյակի բնակիչները։ Քանի որ Արվարձան եկապո Ստեփանակերտի հետ երիտասարդ բնակչության 90%-ը Ստեփանակ քաղաքում է աշխատում տարբեր ծառայությունների ոլորտում, տարբեր Դպրոցում քանի աշակերտ է սովորում մոտ 100 աշակերտ նախադպրոցականի 100-110 կոնկրետ թիվը չկա մեզ մոտ, քանի որ փոփոխական է։ Երիտասարդ ընտանիքները շատ են աչափնյակում։ Այո, Այո, գնալով շատանում են երիտասարդ ընտանիքներն են տեղափոխվում են քաղաքից, բայց լրիվությամբ չեն կտրվում քաղաքից, սա է խնդիրը, որ տեղափոխվում են աչափնյակ, բայց միևնույնն է երեխաները քաղաքեն։ Այո, ես ինձ դա եմ ասում, եթե երիտասարդ ընտանիքները շատ են, ինչու նախադպրոցական տարիքի երեխաները շատ չեն կամ դպրոցում սովորողների թիվը մեծ չէ։ Խնդիրը դա է, որ քաղաքից տեղափոխվողներն էլ չեն ուզում իրենց աշակերտներին կտրեն դասարանից եւ նույնիսկ հերրավոր դպրոցներ են տանում քաղաքի խորքերը, նրանք ապրում են աչափնյակում, բայց երրորդ դպրոց, յոթերորդ դպրոց են տանում աշակերտներին։ Պատճառը բանում է, որ չեն ուզում կտրեն աշակերտներին իրենց դպրոցի իրենց հիմնական կոլեկտիվից։ հա։ Հուղարկավորության համար արդեն քանի տարի սկսել են գերեզմանատեղ հատկացնել Աչափնյակում։ Գերեզմանատան ընդհանուր տարածքը ցանկապատված չէ։ Միայն այս հանգամանքը չէ, որ մտահոգում է թղամասի բնակիչներին։ 4 տարվա իմ պայքարն է դրան ուղղված, որ անպայման ցանկապատվի, պահպանվի եւ ծրագիր ենք ներկայացրել սկզբում, որ պետք է ոչ թե ավանդական եղանակով լինի, այլ ավելի ժամանակակից օրինակ կարելի է վերցնել եվրոպական գերեզմանատեղիներից, որտեղ տրամադրում են նույն չափսի եւ իրար կողքի եւ գեղեցիկ այդ մրցույթը գերեզմանները, որը մենք տեսնում ենք, քարերի տեսականի կամ գերեզմանատեղի չափսերի առումով, ծախսերի առումով կարելի է համարել մրցույթ։ Բավական է, կարելի է լուրջ ուշադրություն դարձնել նաև դրան ոչ ոք չի կարող քաղաքացուն ասել, թե ինչ չափսի գերեզմանակար կանգնեցնի, ինչպես բարեկարգի, բայց հստակ չափ կար, որ որպես գերեզմանատեղի հավասար մակերեսով տարածքներ պետք է հատկացվեն, ինչպես է որ աչափնյակում չի պահպանվում նախ չափսը չի պահպանվում։ Գուցե բնակիչներն իրենք են ինքնակամ ավելացնում այդ տարածքը։ Դա արդեն քաղաքապետարանի ես ընդամենը մի քանի հատկացում եմ արել արել, 5-7-ի վրա է եղել, բոլոր հատկացումները ինձ մոտ նշել եմ, ում եմ տրամադրել։ Խաղային կոմիտեի նախագահ այդ իրավասությունը ունի։ Մեզ էին ասում, որ մենք անենք, հիմա մեզնից վերցրել են տուալ սերվիզն է կատարում դա։ Հարցը դա չէ, հարցը այն է, որ գերեզմանատեղի ընդամենը 3 3.5 հեկտարի վրա է թույլատրվում, այդքան է հատկացված աչափնյակին։ Իսկ եթե այսպես շարունակվի քաղաքում հանգուցյալներին դրամադրեն, վաղը հանգուցյալներին հուակավորելու համար։ Հա, տեղը դրամադրեն քաղաքի բնակիչներին, կոնկրետ Աչափնյակի թաղամասի բնակիչներին չեն դրամադրում։ 1-2 տարվա ընթացքում այդ 3 հեկտարը կլրանա եւ մենք կկանենք փաստի առաջ։ Արդեն Աչափնյակում մահացած անձը պետք է տեղափոխել ուրիշտեղ քանի որ տեղ չի լինել։ Այլ վայրում հուղարկավորել։ Այլ վայրում, այո։ Սա է խնդիրը, որ բնակչությունը ասում է պետք է փակենք այդ մուտքը եւ չթողենք ուրիշ տեղից բերեն, որովհետեւ մենք ինչ ենք անելու վաղը մյուս օրը։ Եվ այս ծավալի աչքա աչափնյակում այս ծավալի շինարարությունը ոչ մի բան չեն հաշվարկում, կարելի ասել, նույն ջրային ռեսուրսների նման չեն հաշվարկում, որ կարող է 5 տարի հետո լիվ այլ պատկեր ունենանք երբ խողամասը տրամադրվում է նախագծով է ներկայումս այո ներկայումս տրամադրում է զուգահեռներով որ հարմար լինի երկու կողմից էլ այցելել ուղիներ թողում են այո բայց միևնույնն է դա հարցի լուծում չէ եթե հողարկավորությունից երկու օր հետո զանգում են եւ ասում որ անասունները ծաղիկները կերել են դա արդեն խայտարակություն է եթերում մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Լայն թափով շարունակվում են Ստեփանագերտում պատերազմի հետևանքով հիմնովին ավերված բնակելի տների վերակառուցման աշխատանքները։ Այժմ վերակառուցվում են Սասունցի Դավթի 75, Հարությունյան 2, Մարտունի 79, Օվյան 16 հասցեներով առանձնատները շարունակվում են եւ փողոցների բարեկարգման, ասֆալտապատման աշխատանքները։ Պետական ծրագրով բարեկարգվում են Արամ Խաչատրյան, Սպանդարյան, Փետրվարի 20-ի փողոցները։ Այս մասին տեղեկանում են քաղաքաշինության նախարարության Facebook-յան էջից։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի հոկտեմբերի 22-ի թողարկումը հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։